Ailuros cae ornithes. Ailuros accusas hoti entini e paulei orneis nosusi, usi, schematisas heauton eis iatron, cae ta tes episteemes prosfora analabon ergaleia, parageneto, cae stas pros tes e pauleos, e punzaneto auton pos echoien. Haide hupotuc καλός έφαζαν, εάν σου εντεύθεν απαλλαγγέης. Χούτος καί τον ανθρώπον χοί πόνεροι, τους φρονίμους ου λανθάνουζι, καν τα μάλιστα χρεστότε τα χουποκρίνονται.